Bon dia, bon dia i també bona vesprada. Tornem una altra volta així a la ciència de cada dia, l'espai de Cabelo Ràdio en el que intentem explicar els aspectes científics relacionats amb algunes coses del nostre dia a dia. Com sabeu, he fet uns canvis en el programa afegint notícies científiques d'actualitat o amb l'explicació d'alguna curiositat científica també. Però tal volta el canvi principal és que tinc un col·laborador així amb mi que m'ajudarà a fer tot el programa. Avui està així l'amic Sergio García. Hola, benvingut. Hola, bon dia o bona vesprada. <laughs> Ahí t'has copiat. eh, bé, la, la idea és que mm, una persona, aixina, per dir-ho d'alguna manera curiosa i relativament interessada en aquests assumptes científics, com és així Sergio, eh, doncs m'ajude a llegir o explicar algunes notícies que comentarem entre els dos i així tractar també de fomentar un poc eh, esta afició científica entre tots. L'anterior programa va estar així Àngela Baldó i crec que van fer un bon programa. Avui Sergio segur que serà igual de bo, no? Esperem. <laughs> Bé, he de seguir que seguint la periodicitat dels programes en Cabildo Ràdio, avui no en tocava fer un programa. Els companys saben la llanda que done amb això de la programació, tota la ràdio, però el cas és que la setmana passada em vam, diguem, eh, pujar la moral. Eh, això és el que comentaven el passat dissabte els amics del programa de divulgació científica Paciència la Nostra, que s'emet en Sants Ràdio. Bé, Dani, i anem a un podcast potser més més, com ho diríem? Si estem promocionant la, la, la competència... La competència. Molt sí. bé, això està molt bé, perquè com més serem, més riurem. Com més serem, més riurem. És un potser més humil, però que a mi eh, m'ha agradat molt i a part com l'he descobert perquè clar, tot està lligat jo vaig veure que de cop al nostre blog hi havia unes entrades des d'un altre blog i vaig anar a mirar i Mira per on també era un programa de ràdio de el Cabilo, del Cabiló Ràdio de, crec que està per Alacant ara ho estic dient País que, Valencià que em perdoni Pere Garcia si l'estic cagant bueno. val? però per explicar eh, això la... Per tant, us recomanem que comenceu a seguir a La Ciència Cada Dia per Pere Garcia a elcabilo.com ràdio, elcabilo.com i busqueu ràdio. I eh, ens va un dia ens va, va parlar a nosaltres, Dani. Ah, sí? Sí, ah, sí ah. perquè, perquè li hem inspirat una mica a fer algun canvi al programa, parlar d'actualitat, val? Espera, espera, no, no podem ser la teva inspiració, no som les persones. Fes marxar enrere. I perquè també ens recomanava que ens escoltéssim. Nosaltres ah, doncs eh, venga, a veure, eh, tant, molt agraïts i, i això és el que opina de nosaltres. Ah, vinga. Eh, dels amics de Paciència la Nostra, estos catalans que estan un poc com una sota, Home, jo... Mira, m'ha arribat al cor, saps? Home, trobo molt maco. Trobo... Perquè tu vols... Com ens descriuries breument? pues, com, que estan com una xota. Eh? Com una xota. Molt bé, pues escolta'm, Pere Garcia, vinga. I per acabar... Eh... Doncs sí, estos eren eh, els amics de Paciència la Nostra que van recomanar el meu programa, jo, quan ho van dir per, pel Twitter, parlant amb mi, jo dic, ja, a veure, estos parles tant de conya, tot és conya, però no, ho van fer, ho van fer, estava jo esperant el seu programa i, i ho van fer. Eh, en fi, aleshores, com, com que dic que em van pujar la moral i tenia unes quantes notícies preparades, pues m'he decidit a adelantar el meu programa. Eh, en fi, anem a passar ja als continguts, que avui tenim unes quantes coses d'actualitat científica, un dubte existencial sobre les nostres hores de son, sobre el nostre son, i el tema central que arrel d'unes converses amb alguns amics, entre ells Sergio, que igual també comentarem, eh, em va animar a, a parlar d'este tema, que és dels cigarrets electrònics, els mites i realitats, li he dit. Així que comencem ja. Jo sóc Pere i, si aguanteu, Sergi i jo vos acompanyarem durant uns quants minuts. comunidad científica en la web. I justament casualitat, bueno, casualitat o no, perquè eh, <laughs> el tall este li vaig eh, dir a Sergio bueno, i algun més que eh, m'ajudaren a fer eh, estos talls i és la seva veu en l'actualitat científica. Bé, anem ja al lío. Avui tenim un recull de sis notícies que he triat per raons totalment subjectives eh, sí, eh, m'han paregut curioses o interessant i, i són les que comentarem. Hi ha moltíssimes coses més que es podrien contar, però crec que no amb això pues, tenim prou. I anem allà. Comença eh, Sergio en la primera. Científics del CSIC i de la Universitat de Sevilla desenvolupen un pa de blat apte per a la majoria de celíacs. Aquest pa està elaborat amb farines de blat amb molt baix contingut en les proteïnes del gluten responsables de la intolerància dels celíacs. Es tracta d'una varietat de blat transgènica que manté pràcticament les propietats nutritives del blat comú, compensant la reducció en algunes proteïnes amb l'augment d'altres. A més, aquest pa va passar per unes proves d'anàlisi sensorial per uns catadors, els quals el van equiparar al blat al pa de blat comú. Sí, la veritat és que eh, és un, un avanç important, crec jo, perquè aquestes malalties d'intolerància cada volta pareix que siguem més. I bé, com, com ha dit, eh, és un pa és fet per una, una farina transgènica i vull dir que hi ha molta por mm, tal volta infundada als transgènics perquè també tenen una part positiva i és que eh, gràcies a ells podem aconseguir aquest tipus de, de coses, com que els eh, celíacs puguen menjar pa normalment. Sí, el, el, el cas és que és també que el, quan arribi al punt de venda que no, no estiga realment molt encarit en compa, comparació al pa normal, mm. perquè una de les queixes dels celíacs és l'elevat cost de, sí. dels aliments. Mm -hmm. Continué. Eh, en la revista Science eh, va ser elegida eh, l'any passat la immunoteràpia contra el càncer com el major avenç científic de 2013. Eh, encara que ells mateixos diuen eh, que és un nomenament diguem un tant atrevit perquè encara és una tècnica que està començant. Eh, a veure, la, la és un tractament d'una malaltia per mitjà de la potenciació o la supressió del, sistema, del nostre sistema immune. Es tracta d'induir una resposta del sistema immune eh, d'una manera concreta, de forma que posteriorment, clar, si el, si el cos aprèn a fer aquesta resposta, eh, es pugui fer una vacuna, eh, i en aquest cas seria una vacuna contra el càncer. Eh, ojo que ja això encara queda temps. Eh, la veritat és que és un tractament eh, que s'estava investigant des de fa moltíssim temps, però en, concretament en l'any 2013, l'any passat, eh, van aparèixer un parell d'estudis al respecte i per això està la tria esta de la revista Science. El funcionament eh, consisteix en ajudar que els linfòcits, linfòcits T del nostre sistema immune puguen identificar les cèl·lules danyades pel càncer d'una forma correcta per així poder eliminar-les posteriorment. És a dir, és un tractament que no ataca directament les cèl·lules tumorals, com és la quimioteràpia o la radioteràpia, sinó que potencia que el nostre sistema immune s'encarregue de les cèl·lules concretes que són les cèl·lules eh, danyines. No? Com hem dit, el tractament està en una fase inicial, però pareix una tècnica prometedora. Continuem. Bé, segons un estudi aparegut al Journal de la Comparative Neurology, l'estructura de les neurones pot canviar a causa de la inactivitat física. En l'estudi, després d'un temps de tindre unes rates obligades a no fer res dins de la seva gàbia sense cap molinet per córrer ni res de tot això, van comparar les seues neurones amb les d'altres rates que sí que podien córrer i practicar altre exercici, i van veure que les rates vagues, estes més agossaes, obligades a no fer res, tenien una estructura diferent que podria conduir a una desregulació del seu sistema nerviós simpàtic i als problemes cardiovasculars associats amb ells. Sí, perquè mm, la veritat és que es, sabia ja de fa temps que no, això de mens sana, incorpore sano, que diuen els, els grecs, eh, sí que això s'havia demostrat ja fa temps que l'activitat física ajuda a la producció de neurones, i, però és que ara pareix que el contrari, el no fer activitat física, inclús eh, afecta negativament a les nostres neurones. Sí, sí. Per altra banda, també relacionada amb aquest assumpte de danys neuronals, també s'ha vist en altres proves en ratolins que si passem un llarg temps sense dormir o ho fem amb intervals curts, es produeix una mort de neurones important, és a dir, que el cervell també necessita descansar perquè durant la son el cervell aprofita, diguem, per restaurar-se i si es fa pot haver una i si no es fa pot haver una pèrdua de neurones. Ah, i no val l'excusa eixa de ara no dormir, ara en poder dormir 8 hores i recuperaré el son perdut. Descansaràs el que es feia falta, mm <laughs> -hmm. però eixes neurones que has perdut ja no tornen. Sí, eh, jo, eh, jo pensava que era... Jo m'ho gastava com a excusa, dic, ara en poder dormiré, eh", però veig que, que no. Últimament no estic dormint massa, <laughs> que hem de fer alguna cosa. Eh, continuem una altra notícia. Eh, esta és un tant tècnica, és un, un científic del Laboratori Nacional de Lawrence Livermore en Califòrnia. Eh, han aconseguit la fusió nuclear eh, produint més energia de la que han emprat en provocar la fusió. Sí, perquè eh, veure, la fusió nuclear eh, és l'energia que es genera quan dos àtoms s'uneixen on es fusionen, no? per produir un altre àtom més gran. No? El problema és que, des, degut a la repulsió que hi ha entre els nuclis dels àtoms, la fusió no és un procés natural i costa moltíssima energia per provocar-la, però moltíssima, moltíssima energia. Doncs bé, el que han aconseguit ara és que amb una tecnologia que fa incidir un làser potentíssim i puja la temperatura eh, 50 milions de graus, eh, d'una pues, a temperatura d'una càpsula en la que estan confinats un, una mescla de deuteri i de triti. Pues, eh, pujant la temperatura tant, aconsegueixen que els nuclis del deuteri i del triti es fusionen. I eh, en la fusió es desprèn moltíssima energia. Pues pareix que han aconseguit que l'energia produïda per la fusió siga major que tota aquesta energia gastada en el làser per calfar eh, la càpsula esta. Però han aconseguit una més energia, però és només un, un 1% major d'energia. Vull dir que eh, sí, s'ha aconseguit, pareix que la, funció, la fusió nuclear és possible, però bueno, encara estem... En els inicis. Sí, estem en els inicis, estem en els inicis perquè la veritat és que és una tècnica o una, una idea, la de la fusió nuclear, per aconseguir energia que mm, es va plantejar fa moltíssim temps, però, clar... Els costos energètics moltíssim. la feien inviable. I és que no, no hem de confondre la, la, la, la fusió nuclear amb la, amb la fissió nuclear, que és la que ocorre en les centrals nuclears que, que coneixem, que hi ha actualment en funcionament. No? Eh, la fusió realment eh, fa l'efecte contrari, no? La fusió hem dit que uneix dos àtoms i la fissió el que fa és separar un àtom gran un mm, àtom pesat el divideix en, en, diferents, en molècules, en àtoms més xicotets. No? Mm, a, a banda de... O sigui, és un procés diferent i també té unes repercussions diferents. La, la fusió no contamina, no genera radioactivitat, sinó que eh, eh amb la fusió, per exemple, del deuteri i del triti, el que s'aconsegueix és heli, que és un gas inocu, que no contamina gens en absolut. Per això es diu que si aconseguim d'una manera més mm, econòmica la fusió, pues, és l'energia del futur, més eh, que les, les renovables. Este és, eh, este és el camí, poquet a poquet anar fent cada vegada més rentable. Queda camí, queda camí per fer. Seguim. Un nou dispositiu, publicat en Nature Communications, transforma l'energia mecànica produïda per la, fricció en energia, per la fricció en energia elèctrica. La idea és convertir el nostre moviment en energia. Per exemple, es podria col·locar en carreteres per aprofitar el pas dels vehicles o fins i tot en les sabates o en la jaqueta que portes per aprofitar el nostre moviment al caminar. Sí, perquè són dispositius barats i de tamany molt, molt variable i que es poden adaptar a moltes situacions. El terme científic que denomina aquesta tecnologia és la triboelectricitat i està relacionat amb aquell experiment que fèiem de xicotets quan fregàvem un boli al jersei de llana del company de darrere i després li ho passàvem pel cap a que s'enduguera el, el, el monyo o s'enganxara un paperet i dient que feien màgia. Era allò de l'energia electrostàtica. Doncs diguem que aquests dispositius emmagatzemen aquesta energia gràcies a dos discos de materials diferents que freguen entre ells generant aquesta energia, la qual es capta en uns electrodes d'or. El problema d'aquests dispositius és que tenen un cicle de vida molt curt degut al desgast implícit en el seu funcionament, mm -hmm. raó per la qual encara tardarem un temps a veure'ls comercialitzats però imagineu que poguer encarregar el mòbil mentre caminem pel carrer. Ja no podríem dir que no han llegit el WhatsApp perquè ens han quedat sense bateria. Sí, no, no, tindríem excusa, no. Estaria molt bé. Jo, jo no sé, a mi la notícia em va parecer molt, molt, molt interessant, però ja veurem si, si, si de veres eh, s'aconseguís, però és sí, molt, molt curiós i molt, no sé. I acabem en aquesta notícia d'actualitat amb l'última deixat per, per al final, eh, una de tal volta les més importants en les últimes setmanes o últims dies, eh, però també igual és la més difícil d'entendre o també la més difícil d'explicar. Però a veure, eh, ho intentaré. Eh, es tracta que fa uns dies eh, en el Centre d'Astrofísica de la Universitat de Harvard van detectar la polarització en mode B del fons de microones. Vale. I, ¿Y, qué, <laughs> sí. ¿Y qué, qué, qué, què demonios és això? Eh, eh, esta mm, polarització, esta, este descobriment, té molta importància perquè podria aclarir les teories sobre l'origen de l'univers, no? en concret la teoria de la inflació còsmica, que diu que justament després del Big Bang l'univers va experimentar una expansió grandíssima i rapidíssima, no? la inflació, en milionèsimes de segon, en, en res, en menys que un sospir. Mm però que després va continuar eh, el seu, la seva expansió, eh, però molt més lenta. Va ralentir l'expansió de l'univers, creixent a poc a poc. Eh, el que passa és que <clears throat> en aquesta infla inflació tan ràpida, eh, diguem, com, com fa Daniel Clos al seu blog, fa una comparació, imaginem que, que bufem un, en un, un, un globus molt ràpidament, l'inflar ràpidament, produeix una vibració. Aquesta vibració de l'espai-temps, diguem, eh, produiria el que es diu unes ones gravitatòries. I aquestes ones gravitatòries serien les causants de eh, canviar el que s'anomena el fons de microones. Que el micro, fons de microones és diguem, la, la radiació, és la, la pista que ens arriba de com era eh, l'univers eh, en el seu instant inicial. No? Eh, doncs bé... Eh, El eco, sí, <clears throat> eco. Sí, són el, del sí, Big Bang. El eco del Big Bang, molt bé, molt bé, molt bé dit. Sí, és que sé que també és un aficionat a això de l'astronomia, l'astrofísica, <laughs> i molt bé, va, ajuda. Eh, doncs bé, este és... Eh, este canvi en, la, en el fons de microones és, és un, eh, que es diu una polarització en un tipus concret. S'havia detectat una altra polarització i ara s'ha vist que hi ha una diferent i aquesta diferent estaria causada per les ones gravitatòries que són originades per aquesta inflació còsmica. O sigui, la detecció de la polarització aquesta en mode B del fons de microones eh, justifica indirectament la teoria de la inflació en la eh, creació de l'univers. No? I per què és tan important tot això? Eh, pues, moltes raons. Primer, permet confirmar aquesta teoria de la inflació còsmica. No? No? Al confirmar la polarització es confirmen eh, les zones gravitatòries i la, la teoria de la inflació. Eh, també les zones gravitatòries era una cosa que estava predita en la teoria de la relativitat d'Einstein, però encara no s'havien pogut detectar, sinó que ja s'han vist i perquè comencen també a establir-se una connexió entre les dues teories eh, físiques més importants sobre l'univers, diguem, que és la mecànica quàntica, que s'encarrega de les coses atòmiques a nivell molt, molt, molt, molt, molt xicotet, i la teoria de la relativitat, que és la que s'encarrega de... Eh, eh, de les relacions entre els cossos grans, planetes... El que s'anomena la teoria M, no? com es diu? Teoria M, la teoria del todo, que intenta sí, sí. les dos, Això, les molt teories. És que hi ha moltes teories que intenten ajuntar este tot, la teoria de cuerdas, crec que la teoria M també té que veure en això, la, la gravetat quàntica, entonces este descobriment tindria que veure en la gravetat quàntica, que ja diguem seria una teoria unificada per explicar tot el funcionament de l'univers que no és que sàpiguen com, com funciona, que no sàpiguen com funciona, sinó que tenim una teoria que explica el que passa a nivell molt, molt xicotet i l'altra que explica sí. les grans fenòmens. Però no som encara capaços de, de dir esta és la llei que ho explica tot, sí. encara que sí que és. Encara, encara falta, però pareix que esta, este descobriment pot donar ja algunes pistes per als astrofísics per a mm, trobar alguna manera de eh, unir, diguem, aquestes dues teories. No? I bé, com a detall, ...es eh, molt posible que els, mm, físicos que van a proposar el model de la inflación cósmica... Eh, reben el, premio Nobel eh, l'any que ve o, en confirmarse se mediciones... ...porque perquè ha sigut un, un, el, Bicep 2, eh, se no, les sigles no sé què volen dir, eh, però també està el, el Planck, el detector Planck, que és de, este creo que es europeo, y entonces s'ha de confirmar les medicions per diversos eh, eh, mètodes per a confirmar que la polarització, diguem, era, era així. I bé, fins així l'actualitat, notícies curioses o interessants de l'actualitat científica i canviem de, de registre. dubtes existencials. Sí, passem ja a aquesta secció de dubtes existencials eh, amb una pregunta per reflexionar. Esta vegada està relacionada, com havia dit eh, al començament, amb les nostres hores de son. La plantejo ara i, abans de tancar el programa, eh, la comentarem. A veure, penseu que quan anem a dormir ho fem perquè s'ha fet de nit o perquè estem cansats? Eh, la pregunta és tendenciosa perquè està portada un poc a l'extrem, però la idea és dormim millor pel matí o per la nit? Eh, clar, eh, és un poc també difícil de contestar perquè hem de fer un exercici d'imaginació i no considerar els nostres horaris típics laborals, etc. No? Sinó en el nostre estat físic. Per exemple, així en la nostra latitud Clar, tenim tot l'any pràcticament unes 15 hores, més o menys una hora o dos, segons estiu i hivern, no? però les nostres hores de llum solar i, o de nit o de foscor són pràcticament les mateixes. Però imagineu que, que vivim al nord, allà en Suècia o en Finlàndia, i quan arriben les 11 de la nit, allà en estiu, o les 12 de la nit, en, encara n'hi ha llum. Es podem dormir igual que així? O al revés? Mm, quan tal se a les 8 del, del matí allí en Finlàndia i en hivern i encara és de nit, que és de nit hasta les hasta la una de, de migdia, talses, mm, talses en la mateixa energia que així? Jo em tornava a vegetar. Mm, és una pregunta que ahir la deixe, mediteu un poquet eh, i al final la comentarem. Vinga, i passem ja al tema central del programa que, com havia comentat, eh, tracta dels cigarrets electrònics, els mites i realitats. Parlarem de la composició de, de, de la seva composició del cigarret electrònic i d'aquest debat que existeix sobre si el seu ús és bo o és roïn, si són útils per deixar de fumar, si són millors o pitjors que els cigarrets normals, etc. Eh, bé, com es tracta d'un tema de debat, a banda de l'explicació que puga donar així, no sé, científica, per dir així, de la composición, etc de la toxicidad toxicidad de, del cigarro electrónico en relación al cigarro normal, Claro, hi una una de opinión personal también, y obviamente òbviament, pues, el cas que os la gana. Así que anem ya Fumar es un placer genial, sensual cuando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres vale. Eh, a ver, primer, para del cigarro electrónico Tienes de saber qué es això. yo físicamente el badware creo creo que fue un mes Porque así a mí <laughs> Pablo, que es uno de los que em va a decir sí, eh, el programa que espere. Eh, en T1, pero ya me més gent per si per no sé si... Sí, no, también en algún company de faena he visto... una certa proliferació. Sí, sí, cada volta, home, en, en, en Alacant almenys hi ha, una, hi ha un fum de tendes, cada volta hi ha més tendes d'això, no? A veure, el, el cigarret electrònic és com un, un tubet llarg en el que té una, una botelleta, crec que té la càrrega de, del cigarro, que, o sea, del contingut del cigarro, que tu, i tu eh, apretes un botonet o en alguns models crec que no cal apretar-lo i quan inhales s'activa una resistència que calfa el líquid que hi ha ahir, es vaporitza, pot entrar, pot xamar tranquil·lament i després el tires. No? També crec que quan, quan escalfa la punteta aquella o escalfa en el botonet, en la punta del cigar apareix una llumeta que simula inclús el... el, mm, el... Hi ha models. El que, tot, no? el que té el nostre, company, el nostre amic Pablo, ell no, no s'il·lumina en la part de dalt, un, un LED. Val, val. Suposa que per saber també si, si té sí, carrega sí, o no. Sí, està així, ja molt bé. Em, vale, ¿y quién es la carga que te? Pues básicamente eh, está eh, de un disolvente, digamos que es el propilenglicol, que es un 80-90%, que es una sustancia que no es tóxica. no es tóxica, ahora si es fas mis litros de propilenglicol, causredo, pero es mm, es con si agarras mis de sal, la sal toda la vida que le podemos a lo que siga, si fas mis kilos de sal, también causredo, redó. O propilenglicol eh, no es tóxico. També té una càrrega de nicotina que crec que pot ser variable, pot, mm, té un percentatge variable per a pues, cadascú segons el seu vici, per dir així, pot triar més o menys nicotina i després també té eh, aromes i una substància que és la glicerina vegetal o el glicerol, encara que eh, això segons les, les fonts que he mirat en alguns llocs diuen que en té de glicerol i en altres no en diu. I el cas és que és important, com, veureu, com veurem més avant. No? El, el glicerol, l'estraloglicerina, diguem, es diu que ajuda a la vaporització de la nicotina, no? i per això eh, ajuda a, a l'hora de fumar. No? Vale. És a dir, en, en teoria, si mirem este contingut, eh, mm, propilenglicol, que dic que no és tòxic, el glicerol, en teoria, tampoc. I els aromes, pues, no és, no és tòxic, mm, potencialment anem a dir aixina. Però bé, a veure, té nicotina. La nicotina és una substància addictiva, molt addictiva. Diguem que és, és, diu que és de les més addictives, inclús més que la, la cocaïna o la heroïna, no? O sigui que igual les altres components no són tan tòxics, però sí que el de la nicotina és important. Tal volta el que, el que es minimitza és aquests eh, components que quan tu estàs en un cigarro, que el fum per a poder absorbir el fum en un cigarro hi ha una carbonització que així no, sí, en, clar, este, clar. en este cas no i que seran molt, molt més productes tòxics els que pas entren als pulmons en un cigarro normal per la combust, pel tipus de combustió serà. Mm, -hmm. sí, això és, és, és la, la diferència en relació al, al cigarro normal és, és eixa, no? En, el, en un cigarro normal hi ha una combustió del tabaco i és una combustió, diguem, incontrolada, perquè la temperatura que hi ha en la combustió no, no sap, i una combustió incontrolada és la que eh, fa que el fum pugui una, una de, componentes components tòxics eh, No? en esa comparación, sí que podría ser, eh, considerar, main toxic no puedo medir que sea sa, electronic pero eh, menys toxic sí que podrían considerar o No? Per ejemplo un incís sobre eso de la combustión incontrolada. ya molta eh, mm, alarma normalmente en los en incineradores, no? en una incineradora, en teoría la temperatura es controla y por la contaminación que puede producir una, una planta incineradora es molt menor que una crema incontrolada de lo que siga. pero ve eso sería ya para un tema de eh, un altre, un programa de, la ciencia de cada día em, el que pasa es que a banda de estos mm, componentes que te en teoría la la sí, diré el cigarro también se han detectado altres en molt baixa concentració, com son eh, o nitrosamines. Estan en molt baixa quantitat, però estos comunes sí que son tòxics. No? Eh, que, igual pel propi procés de fabricación del propilenglicol o del em, envasado de la cápsula esta del cigarro electrònic, ...pueden producirse estos... ...componentes, eh, componentes. No? contiene trazas de leche. Sí, pero eso no pasa en contiene, no pasa res eso, no? Se han fet análisis de, de, de la se han detectado estas... ...estas sustancias tóxicas, no? Es decir, que mm, si ni ha, si es de veres que está eso... que bueno, que es un estudio de la FDA, la, agencia americana eh, estadounidense de, d'alimentació, diguem, pues, clar, no és tan sa com, com pot aparentar en un principi. No? De fet, eh, fa res, fa unes setmanes, es va detectar en Espanya el primer cas de pneumonia lipoidea eh, en una persona, però és que fumava, eh, fumava una barbaritat, crec que es feia eh, 5 càpsules d'estes al dia, que és que crec que conferte 5, cigar 5 mm, caixes de tabaco al dia, clar. Sí, era una barbaritat. A més, va, va quitar l'atenció perquè era el primer cas d'un afectat per, per cigarret electrònic. Sí, clar, això... Els mitjans de comunicació en seguida no, ah, van fer clar. foco, però clar, quan coneixes la notícia dius, és que claro... Sí, el tio fumava una barbaritat. I a part, eh, diuen que eh, la pneumonia lipoidia estava causada per el glicerol aquell que nomenava al principi, que dit, ara comentarem, El caso es que la glicerina o el glicerol, eh, yo diría que es un alcohol, pero y si es lipoidea, es una neumonía causada por lipo, por grases. Y la glicerina no es una grasa, es un alcohol. A ver, no sé yo mm, fins a punto podría eh, estar causada por el cigarro electrónico. El caso está sin que fumando una variedad de cigarrillos electrónicos mm, sa no es en absoluto. Ahora roína de ser exactamente igual. Pero claro, es que eh, quan mires dius, no, el, les estudis que s'han fet eh, en, en, de a voltes estudis sobre el cannabis, i dius, sí, amb, les rates han mort, i diu, un moment, el consum que has de fer per a, com el que has dit tu, de, de la sal, n'hi han coses que estan ahí que depèn del consum que tu faces, dins de que siguen més o menys tòxiques, poden tindre estos efectes com, com, com, com, clar, com clar. el del cas del, del tipus S. Sí, sí, sí, estem clar. Eh, Claro, el, tío este, por ejemplo eh, fumaba una barbaridad y por ejemplo hi un argumento que, es dio en los defensores o los vendedores de cigarros electrónicos que el cigarro electrónico con que tú la cantidad de nicotina puedes comprarte la variable, eh, eh, puede ayudarte a dejar de fumar. Pues bueno, yo al final, dejarte de fumar es una cuestión de voluntad Si la voluntad depende de la teva adicción, la teva adicción depende de la nicotina. La nicotina tenen las dos igual. Vull dir que tu pots agarrar-te una capsuleta de, de nicotina molt baixa, però si te'n fas 5 és com si t'hagués fent... Eh, sí, exacte. Al final, eh, l'addicció és una qüestió de, el lliurar-te de l'addicció és una qüestió de voluntat i per tant que el cigarret electrònic ajude a, a deixar de fumar jo és que el, el, el que he sentit també és que l'aspecte del cigarret electrònic a l'hora d'ajudar a, a deixar de fumar pot ser com un pas perquè, clar, l'addicció a la nicotina és una. Pablo, el nostre amic, per exemple, sí. ell, en, les seues, en, en el cigarro electrònic que ell fuma, no li, no li fica càrrega de nicotina. Mm -hmm. Només té un, sí, el glicerol eixe en un, en un sabor a menta, què fa? Ell el que està és inhibint aquesta dependència psicològica. Sí, la, nico la, la dependència de nicotina no la tindrà perquè, mm. perquè si no seguiria tenint ànsia per, sí, si per necessitar és el gest nicotina. De fumar, no? És el gest, l'hàbit, la, sí, la, la, la mania. Sí. Eh, el que Claro, eh, pero eh, digan que la voluntad ya la tenía previa y a, a compres cigarret electrònic sense nicotina. Aleshores, es con si no compres tabaco. Mm, al final efecto es el Claro, continúes teniendo la l'hàbit, no? Pero sí, en ese punt val, podría pasar, passar, podíem con que ayudaría a esa, dependencia, no? Pero ven, eh, <clears throat> el que sí está claro en lo que yo es que falta regulación en, en, el cigarrete electrónico De fet, en cada país es diferente está està prohibit, otros dejan fumar así o allá, así claro con que no es fum y es el vapor este del propilenglicol el que se exhala y el que estira eh, cree que es, es pot mm, fumar cigarrillo electrónico on se vol. Crec que no hi ha cap limitació. Està fent-se una llei per a... Eh, crec que hi ha ara mateix alguna cosa en una proposta en, en, en debat, no? però sí que no hi ha ni una regulació a part eh, on es venen, perquè clar, eh, si considerem que és un, una substància addictiva i tal, pues igual que es venga en, en tendes normals, diguem, o que no tenen una regulació com la dels estancs, no? Sí, podríem considerar que és tabac perquè al final eh, la substància addictiva és la nicotina. Vull dir que hi ha moltes històries que... El que falta encara és una reglamentació clar. en diferents aspectes. Sí, perquè ara mateix és un negoci, clar, com la regulació és prou lliure, eh, les tendes estes de, de cigarrets electrònics, eh, a part de, de proliferar una barbaritat, eh, és que, clar, jo crec que estan fent-se d'hora. Sí, de totes maneres, al final, jo no sé si això serà com una moda i, o, o bé per a quedar-se. En les tablets i els e-books també en un principi la gent dia sí. que no, que eren molt reticents. Jo cada vegada veig a més gent que, que lliig en format digital, sí, encara que, sí. que n'hi haurà. I sempre quedarà gent que no, no, jo preferís que el llibre de paper, igual que dirà, no, jo preferís tindré un cigarro. De totes maneres, tòxic és. Si tu el sí. que vols és practicar un hàbit sa, no fumes. Està. Jo al final crec que manarà, com sempre, la pela, la pasta. Si és més barat este, al final la gent acabarà caent así. I, no sé, clar, jo no he <laughs> fumat mai, no? Entonces no, no sabria dir, però jo crec que, que acabarà guanyant. I, perquè sí, com, eh, eh, com has dit, un, a, a molt de conclusió sí que falta una, una, una regulació i, i tal, i, eh, perquè el component important de les dos, el cigarret electrònic i el cigarret normal, és la nicotina, és el que causa l'addicció i el que també té, pot produir el càncer, també, a part de tots els components de, del fum, del tabac. Però, eh, per a fer una comparació, la meva opinió és que sí, l'electrònic podrien considerar-lo menys tòxic, però si aconsiga el mejor es no fumar, no? Lo acaba de decir eh, Sergio, no? Antes que, que, fumar el electrónico o latre, res, ni uno ni latre, No fumar, eso será lo mesa seguro. Y yo os paseo a un mm, electrónico con de té no? en, sense res, en un aroma a menta o a clorofila. Un caramelo, consistía en un caramelo. Un caramelo en, forma de cigarro y au. Així ah, que bé, aquesta és la, la realitat, la composició. Mm, veu que hi ha una part que pareix que no està molt clara, que és estos components tòxics com l'etilenglicol i, mm, i les nitrosamines, i esta de la glicerina que a mi em va sorprendre moltíssim perquè, com dic, en, alguns, en algunes fonts l'anomenen i en altres no. Mm, no sé, no sé. En fi, que, clar, és, una, és un invent, diguem, relativament recent i falta, suposa, molta... Eh, certa investigació i seguiment de, le, de les causes i les, o el que produís aquestes estos cigarrers electrònics. En fi, espero que s'hagi aclarit alguna cosa o algun dubte sobre, sobre esta cosa. Curiosities. Passem a l'apartat de curiositats i com és que això s'encarregarà Sergio d'explicar-lo, de contar-lo, li vaig passar fa uns dies una llista de possibles curiositats que podria explicar. I d'entre totes elles ha triat esta de... Sabeu per què les camisetes banyades transparenten? Eh, igual també li podia preguntar després per què va triar esta curiositat concretament, no sé, eh, perquè hi ha també altres molt interessants que deixaré per un altre dia, però bé, suposa que serà un tema que l'intriga moltíssim i no, sabe, no vull saber quina imatge tindrà en ment. <laughs> Se l'ha jugat. Eh, en fi, vos deixa que vos conti. Este tema em ve a mi a, a, a, com, com en ella al, dit i no perquè jo no estiga, con... sí, no perquè estiga fent contínuament <laughs> concursos de camisetes mullades, sinó perquè he, he treballat amb mon pare en l'almacén ah, venent, molt bé, venent molt camisetes molt i bé, molt bé. em va pareixer graciós. Comencem plantejant de nou la pregunta. Una camiseta blanca, important, només ocorre això quan la camiseta és blanca. Banyada transparenta i permet veure la pell, però quan es separa del cos ja no veiem perquè la camiseta torna a ser opaca, aquest fenomen físic ocorre per una combinació de factors. Primer, la composició de les fibres de roba i, segons en el que es coneix, la refracció de la llum. Les fibres, mirades al microscopi, són pràcticament transparents, les que no estan tintades, clars, i absorbeixen la major part de la llum. Per això, dèiem que era molt important que les camisetes foren blanques. Així que la llum, en veritat, pot travessar la roba, ja que les fibres són pràcticament transparents. Mm -hmm. El que passa és que quan la llum passa d'un medi a un altre, és a dir, de l'aire a les fibres i de les fibres eh, si tornarà a passar a l'aire, en aquest cas es desvia pel fenomen de refracció. Aquest fenomen té a veure amb això que observaven quan de nanos clavaves un pal en l'aigua i veies que el pal com si s'haguera doblat. Sí, això, això, la, la refracció és una desviació de, de, dels rajos de llum per, per el canvi d'un medi veiem el pal doblat perquè al passar eh, la llum diguem del, de l'aire a, a l'aigua eh, la, una, de, sí, una desviació desvia diguem la llum que rebota el pal i doncs, pareix que estiga doblat no? bé, <coughs> disculpeu la llum que arriba a la camiseta blanca en travessar una fibra es desvia un poc i continua la seva nova trajectòria i es torna a desviar un altre poc així, a poc a poc, fins a que el raig de llum no pot travessar tota la camiseta. Però quan la camiseta està banyada, les fibres queden envoltades d'aigua i la desviació que pateix la llum en passar per la, de la fibra a l'aigua és molt menor que la desviació que s'ofre quan passa de fibra a l'aire. Uh -huh. Així, els raigs de llum es desvien, però molt menys, i al final n'hi ha molts que sí que aconsegueixen travessar la camiseta de, man de manera més o menys recta. El cas és que una vegada a l'altre costat, la camiseta banyada també afavorís que estiga apegada a la pell uh -huh. i, per tant, passen directament, sense travessar l'aire, de la fibra banyada a la pell, que fa que reboten estos rajos i puguen tornar a fer el camí de tornada experimentant de nou aquelles xicotetes desviacions fins a arribar als nostres, llum, als nostres ulls. Per tant, com que la llum que arriba als nostres ulls és la que ha rebotat en la pell, el que nosaltres veiem és la pell de la persona que porta aquesta camiseta banyada. Mm -hmm. És a dir, que podem dir que la camiseta esdevé més o menys transparent. Aleshores, com dèiem al començament, per què quan separem la camiseta del cos perd aquesta transparència? Perquè segueix estant banyada i eh, afavorint una mhm. major una menor refracció. Doncs perquè ara torna a aparèixer l'aire i una vegada travessats els raïs de llum la camiseta hi ha una capa d'aire entre esta i la, i la pell que la, la refracció és molt més important i de, al passar de l'última capa de fibres a l'aigua ja no aconsegueix arribar a la pell i rebotar fins a nosaltres. Ara, per tant, es tornen a desviar en totes direccions i ja no reboten contra la pell. Així que, si voleu aconseguir un bon efecte, ha de ser camiseta blanca, mm-hmm. banyada i ben apegada, ben apegada a la pell. A la pell. Sí, sí, molt bé, molt bé. Sí, no? Eh, que, que, que ha quedat clar, no? Al, al estar la cameta eh, banyada, diguem que els rajos travessen tota la camiseta de manera recta, arriben a la pell, reboten i tornen a eixir. Si no està banyada, o si està separada de la pell, com el canvi de refracció és molt gran, els rajos no travessen de manera recta, diguem que es desvien i ja, quan, ja quasi com ni poden rebotar en la pell o ni poden eixir i no veiem res a l'altre costat. No? Sí, esta, curios esta curiositat ens ajuda a comprendre per què veiem les coses. Sí, sí, clar, és important. Mm, jo m'ha ajudat a, a, a, refrescar i a dir... Ah". Sí, de fet, eh, eh, abans de començar en dia... Dia eh, en la eh, cuando está tratando un poquet la, la blanca también está tintada, también tiene un tinte no? Pero el color blanc es el, eh, color no absorbís llum no? el problema de una camiseta que, tenga un color es que con eh, el color el que fa es absorbir la mayoría, la mayor parte de la radiación de la Entonces no? Entonces, només hi ya una xicoteta par de radiación de llum que atravesa la camiseta estiga banyada o no estiga banyada. Però clar, és una fracció de, de llum tan, tan xicoteta que no torna així no la podem veure, no? no? Perquè el que estava dient Sergio no, de per què veiem, no? El que nosaltres veiem és la llum, la llum que reflexen els objectes, no? nosaltres per què diem que veiem la pell de la persona que porta una camiseta banyada? Perquè és la llum que ens arriba rebotada per la pell. No és la que travessa la camiseta, rebota en la pell i arribem. Per què nosaltres veiem una cosa d'un color eh, per exemple, ara estem veient les, les cadires blaves, no? Per què veiem blau? Perquè aquesta camioneta està absorbint tota la llum llevat de la llum de, de longitud d'ona corresponent al blau. Esa, esa, esa radiació blava rebota en la cadira i jo és l'única que veig, entonces la veig blava. Espero haver vermat un taco així. No, no. Jo el que, que ens disculpen perquè li acabem de llevar tota la màgia als concursos de camisetes banyades. Sí, sí, sí, ja, ja. Això també ho dia crec que el, el, el tio en la notícia sí, ja ha perdut la gràcia. Ah, mira la refracció, che. <laughs> eh, tinc així una notícia que farem, la contem, un, un detall curiós. Anem bé de temps anem bé de temps, vinga, va, portem 40 minuts. Eh, és que també hi ha una altra història relacionada amb això de les camionetes banyades, que el, això, esta notícia o esta curiositat la letreta de, del blog de Daniel Closa, que és un científic del CSIC. Eh, el, el seu blog es diu Centpeus i està en la web del diari català Ara, en ara.cat barra Centpeus, és l'adreça del blog de... Eh, Ah, poc després de, de, de podar esta historieta de les, de les cometes banyades va fer una altra que té relacionada, que és eh, per què els mugrons, no? els pessons, eh, eh, entren en erecció quan el fred, no? com per exemple quan, quan tenim, estem, tenim una camiseta banyada, tenim fred i els mugrons pum, salsen. No? Per què? Eh, pues esta resposta està relacionada en, en això també de que se'ns posa la, la pell de gallina no? amb el fred. No? És quan tenim fred, eh, les, les nostres cèl·lules de la pell, concretament les cèl·lules piloses, les que tenen pèl, eh, es contrauen. Al contraure eh, fa que, que el pèl s'alce, no? i també veiem aquests puntets que veiem en la pell de gallina que diem són justament les cèl·lules que tenen eh, les cèl·lules piloses, no? les que tenen pèl. No? Quin, quin objectiu tenia això de que s'alçara el pèl? No? En els humans ara mateix no té molt de sentit perquè quasi com, com tenim pèl, però en els animals més peluts, sí, clar, com si el pèl s'alça pot fer com una càmera d'aire, diguem, en, en la superfície de la pell que seria com un aïllament front al fred, no? Aleshores, aquesta reacció del nostre sistema nerviós, diguem, davant el fred, faria que eh, una capa de protecció per a tindre menys fred. No? I què té, i això per què està relacionat en el que és mugrons salsen? Perquè la reacció és la mateixa, es contrauen les cèl·lules del mugró i fa, aquesta contracció fa que eh, la part central, diguem, salse també, com si fora eh, la cèl·lula que, que té pèl, no? A, al final, el, el, també esta, esta resposta del cos de, de la erecció del mugró també passa en una agitació sexual. No? El que passa és que el motiu és diferent però la reacció és la mateixa. Vull dir que per una agitació sexual o per el fred eh, el que s'activa és el nostre sistema nerviós simpàtic que produeix la contracció de les cèl·lules i per tant aquesta reacció en el, de la pell de gallina o del mugró alçat, diguem, no? Vull dir que és una resposta eh, que té el mateix origen, una, una, una activació del nostre sistema nerviós simpàtic, però que la causa és ben diferent. Hi ha que tindre molt de pèl per a poder eh, protegir-se de, del fred en aquest efecte. Sí, no. Ara mateix eh, ja no. Sí, l'evolució dels humans crec que està fent que cada volta en tinguem Estem menys. Estem del revés. Sí. <laughs> Ara mos podem un jersei de llana que fa la mateixa, la mateixa funció. Bé, y ya creo que estem es així que ya pasemos al final. Sí, hanem ya al final de la ciencia cada pero en cara tenían el dubte existencial para aclarir y li passi la pregunta a Sergio y no, va la, no pot llegir el ara. Em, la pregunta era aquella de la busque. Em, ah, dormim eh, quan anem a dormir ho fem perquè és de nit o perquè estem cansats? Què penses? Jo penso que és quan estem cansats, barra potrosos... <laughs> Ara mateixa, gràcies a que fa 8 mesos de segut pare, la meva xiqueta no crec jo que... Al principi, això de que diuen que encara no detectava el cicle de dia i nit, mm. hasta van passar, no sé si al, al, al mes o als dos mesos, tres mesos, les, les dormites eren pràcticament totes de la mateixa duració, independentment de l'hora del dia que fora, dormia dos, tres mhm. horetes. Mm -hmm. Però va, haver, va arribar un moment en el que, com a que s'identifica, hi ha diferència el dia i la nit, i la dormida de per la nit bon detall, eh? la feia sencera, i la feia pues, una hora, que jo també he tingut la sort, suposo que no és el cas de tots, però espero que sigui el de molts, que en dorm tota la nit, el tiró. Mm. Ara, en les persones adultes, pues, ja entra jo que sé, els horaris de, de, de la societat que ens imposen i el ritme de vida que portem. Si ens tingueren que separar de, de tots aquests condicionants, jo suposo que el nostre rellotge biològic, el nostre cos, com a ésser viu està en relació amb la natura i les cicles de llum i de, de foscor ens tenen que afectar a l'hora de, de marcar-nos mm. l'activitat i el descans. Claro, pots dir que, per exemple, com també diria en la pregunta al principi, eh, eh, els, els suecs o els finlandesos eh, s'alcen la mateixa energia en hivern, que és molt fosc, o dormen en la mateixa tranquil·litat en estiu quan és molt de dia? Pensa que no no? Per lo que estava dient, no? que s'afecta un poquet al final. Clar, els, els ha d'afectar. El, el cas és que aquests horaris en aquestes condicions afecta, eh, en, en el ritme de vida d'avui en dia pues, els horaris són els que són, però suposa que si ens pensarem en aquesta societat que visquerem en comunitat de la natura i mm. que depengueren d'aquests horaris de llum i de foscor, suposa que adaptarien i en les èpoques de l'any en les que són més hores de dia farien més activitats, una sèrie d'activitats i en les èpoques de l'any en les que n'hi ha menys llum i més nit farien es dedicarien a altres coses. Molt bé, molt bé. Sí, eh, eh, és així, no? La veritat és que tot influeix, no?, el nostre cansament i la llum del dia. Està clar que bàsicament dormim quan estem cansats, sí, però eh, la, la llum també afecta moltíssim al nostre estat físic. No? De fet, el, el nostre rellotge biològic, no? com també eh, anomenava Sergio, eh, està regulat per una zona de l'hipotàlem que controla els nostres processos metabòlics en funció de la llum exterior. No? Eh, que hi ha uns fotoreceptors eh, als ulls que no tenen cap funció, cap paper en la, en la visió i que regulen la segregació de melatonina. Eh, és que és una, una substància que ens activa i ens posa més alerta quan eh, n'hi ha llum. No? Eh, quan n'hi ha llum, eh, sobretot en la llum blava, com la del cel, no? pareix que s'activen els fotos fotoreceptors que produeixen la, o que afavoreixen la producció de melatonina, llavors estem més activats. En canvi, eh, amb la llum roja o, o, o sense llum, no hi, esos fotoreceptors no s'activen, no hi ha producció de melatonina i estem tenim més senyals, diguem, per a dormir, no? Eh, en un, en, en un documental que vaig, vaig veure referent a la il·luminació en les ciutats, ja no, a part per, la, per, per, el, per les despeses i tot això... M'ha recordat una cosa, per això ho dius. Eh, Ixia i la curiositat que, que, que comentava era que, clar, en les ciutats n'hi ha una quantitat d'il·luminació tant de dia com de nit i es podien observar, i jo des d'aquest documental m'he fijat i ho he comprovat, els arbres que estan al voltant de faroles com tenen una major eh, ah, sí? hores de llum, tenen molt més llum, clar, eh, arriba la reducció de les hores, la tardor, s'apropa l'hivern, les arbres van perdent la fulla, sobretot en les de fulla caduca, mm. i els arbres que estan col·locats al voltant de les faroles, que tenen molt més llum, per ells encara no arriba la tardor, no és hora de soltar la fulla, i veus que encara aguanten la fulla dura molt més ah, temps mira, que la mira, resta. Això, això no és el que jo pensava, però és un, bona, bona, un bon detall, no? I jo recordo que quan vaig llegir la notícia, no, no sé, aquesta història, eh, parlaven de que, clar, com en les ciutats cada volta hi ha més llum per la nit, que aquesta distinció nit-dia està ben clara, no? Però com al estar la il·luminació que hi ha en les ciutats, pues, apareix que els nostres ritmes biològics també estan canviant un poquet per això de que tenim llum tot el dia. Antes, fa 100 anys, es feia de nit i posaves un siri o res i a dormir. Ahí el, el cicle biològic o el cicle cir circadià que es diu, eh, que és eh, el que regula no, la nostra eh, temps de vigília o de son, els ritmes circadians, es diu, eh, però és que ara pues, està un poquet alterat. No? Jo recorde que amic eh, Miguel, eh, l'Arqui, no? quan ell va estar en Finlàndia, recorde que comentava que ell va estar en hivern, no? I comentava que al principi s'alçaven molts i es posaven una llum blanca ahí a... com per activar-los, no? Clar, era tant de nit que, que tenien, estaven un temps en una llum blanca. Ah, ja, ento ja entonces ja es mm, feia... Sí, ell quan va estar d'Erasmus allí en Finlàndia, sí, ja eh, odia, o sigui sea, que eh, igual és ara una so. Eh... <clears throat> Perdó una qüestió que, que, que, vamos, que este, està ahí controlada allí especialment, clar. Nosaltres no, que no tenim aquest problema. Eh, hi ha experiments també que ha fet molta gent que s'ha quedat en coves eh, durant moltíssim temps i s'ha comprovat que el ritme circadià de la persona, no? el, el ritme diari de descans, de dormir o d'estar de actiu en pel dia, al no haver llum canvia moltíssim. No? Crec que, no recordo les, les xifres exactes, però la notícia que hi ha dient que eh, al cap d'un any van, li van dir a la persona aquella va, isten de la cova, i va eixir i aquella persona pensava que havien passat pues, 180 dies o no sé quantos i era, aquella, un, any i era un any complet clar. I que quan no tens la llum eh, el teu cos pues, fa una associació un poc eh, a, a la seva manera de, de, de com és el, el ritme dia-nit no? i pareix que es fa dors molt més, més hores seguides, fins a 15-20 hores, i també, també estàs molt més temps eh, despert, no? S'altera moltíssim. I... <clears throat> Eh, no sé, podríem demanar més, més detalls, com per exemple, l'origen d'esta notícia realment, quan jo la vaig llegir, era per, per els astronautes en l'estació espacial o tal, que clar, ahir tot és de nit i no tenen clar tampoc, no en una cova, quan és de dia, quan és de nit. No? Ahí és com un sòtano, estan sempre en llum artificial. Sí, bueno, poden veure la, la, el, eh, ho diré. La llum del sol. sol. Sí, l'alba, sí, la, la, la, la veuen, no? Però crec que eh, la veuen cada 90 minuts. Vale, ells, al estar en òrbita... Clar, al estar orbitant ells veuen el, el seu dia eh, són 90 minuts, no? Cada, cada hora i mitja, pum, és el sol. S'amaga, és el sol, s'amaga. Clar, aquells estan descol·locats, no? i estan plantejant-se, no sé si es farà ja, de col·locar en, en, en l'estació internacional o, o en les naus espacials que, que porten en òrbita, eh, un, unes llums LED que s'activen o tinguin una llum més blanca o més blava o més roja segons per a eh, un poc que el, el cervell o el, el cos mantinga el seu ritme biològic normal i no es desbaraten que al final la veritat és que el d'astronautes sí podrà ser molt, molt exòtic i molt excitant, però... <laughs> Les condicions... Mm. De totes maneres, aquest tipus de, de notícia, els efectes, eh, és un poc encara encoratjador perquè no ens hem separat del tot l'ésser humà de, de, de la natura. Sí, sí, sí. Som animals... Ens demostra sí, sí. que seguim estant en, en, en total comunitat en la natura i que ens afecta, pues, això. Molt bé. El pues, més mínim àmbit ja, ja acabem, ara sí. Eh, ja si tenim este dubte existencial, espero que, que vos hagi agradat este, també este debat que hem tingut així. I bé, acabem ja. Moltes gràcies, Sergio, per la col·laboració. De res, encantat d'estar així. I per la feina d'estudiar-te un poc les notícies antes de, perquè no fores un, un assalt. Saps lectura mena. Ah, molt bé alegre, m'alegre, alegre. Eh, I bé, moltes gràcies també al que, a vosaltres que esteu escoltant i ja sabeu que si voleu saber alguna cosa més o aprofundir sobre algun tema dels que hem parlat, eh, podeu deixar algun comentari en la web o pues, m'ho diu a mi directament. De tota manera, intentaré deixar els enllaços de les notícies o, o de moltes coses que hem parlat eh, així en el mateix podcast. Així que res més, Bon dia o bona vesprada a tots i ens veiem d'ací pues, un mes o un mes i mig, no sé, quan, quan tinguem notícies suficients. Hasta que tornen a parlar de tu. Això <laughs> serà. Adéu.